tunaendelea na ukurasa wa kumi kwenye kitabu chako thaniyan jambo la pili ambalo shekhi anawanasihi wanawake wa Kiislamu ikhlasu lamali lillahi wahdah ni kuitakasa amali kwa ajili ya Allah hali ya kuwa yuko peke yake ikhlasu lamali ni kuitakasa amali lillahi wahdahu kwa ajili ya Allah hali ya kuwa iko peke yake jambo kubwa hili la pili analitaja hapa eh? al-ikhlas ni jambo la kuuchunga moyo sasa kwenye amali za dini ambazo wazifanya unafanya kwa ajili ya nani sisi waislamu tumefundishwa katika amali za dini mambo ya ibada mambo ya taa qurbat fi'lan wa tarka ni mamoja yale tunayoyafanya na yale tunayoyawacha tumeelekezwa kutakasa matendo yetu yote kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala sisi waislamu tumekatazwa mambo ya kumshirikisha Allah na mwingine katika ibada ikawa ibada yako wewe unamfanyia Allah na wengine na hiyo ndio asili ya shirki jambo unamfanyia Allah na unawafanyia wengine kama walivyokuwa washirikina baadhi ya wakati wakielekeza dua zao kwa ikhlasi kabisa kwa Allah na hapo ni wakati wa dhiki wakipata dhiki na matatizo wakiwa safarini mambo mabaya au katika vita lakini wakija katika raha wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na ndio ahlul ilmi wanasema asli ya shirki ni mtu anayechanganya kwa maana kwa kumwabudu Allah na mwingine hiyo ndio asili ya shirki lakini pia mushrik ni yule ambaye ameielekeza ibada yake kwa mwingine asiyekuwa Allah wala hana habari na Allah kabisa hizo ni shirki kwa hivyo ibada za Kiislamu dada yangu katika imani zime zimezibwa zimekingwa na mambo ya shirki ikawa mtu anamwabudu Allah unamuona akiswali misikitini humu tena jamaa impiti lakini mtu huyo huyo ndio mtu wa mizimu ukifika wakati wa matambiko kwenye makabila yao kwa ajili ya kuondoa nuksi kwenye ukoo au kuleta baraka sijui ya ukoo unamkuta kwenye matambiko na yeye yupo atahudhuria ibada za matambiko watachinja wanyama kwa majina ya babu zao kama ni nyama atakula eh? atapakwa damu atafungwa vingozi wengine wanamwagiwa maziwa ya mtindi miguuni eh muislamu huyo ambaye pia utamkuta msikitini sasa unafanya nini kwenye mambo ya matambiko asema mila bwana hizi sasa una mila ngapi kuna mila ya Uislamu ina utaratibu wake na kuna mila hiyo ya kabila lenu ambayo inapingana na Uislamu kwa sababu ni mambo ya shirki mambo haya hayakubaliki kwa hiyo pana watu wengi wanakosea lakini pia Uislamu wetu katika mambo ya ibada umetukataza mambo ya ardhia wa sum'a mambo ya kutaka kuonekana na kusikika ikawa unafanya ibada ili uonekane watu wakuone kwamba fulani anafanya ibada au watu wasikie yule jamaa sio mchezo bwana mpambanaji sana mathalan atoki msikitini yule au anajitolea sana mali zake kumbe lengo lako unatafuta hayo maneno ya watu hayo ndio unafurahi wewe unapenda kusifiwa sana mambo ya adhiya wa sum'a yamekatazwa katika dini yetu na ndio maana sisi hatuna mambo ya media katika mambo ya dini au mambo ya kujiposti posti mtu yuko msikitini anaswali amwambia mwingine ampige picha na hili linatokea sana eh? hasa katika alharamu lmakki walmadani katika haramu ya makka na madina huko utaona vituko mtu yuko katika tawafu kwenye kaaba ajipiga picha selfie ajipiga ajirushe mwingine kanyanyua mikono eh anaomba dua pembeni ya Kaaba amwambia mwenzake nipige picha bwana alafu wewe uposti vitu hivyo wengine wakizungumza kwa video hasa eh sasa unakusudia nini wewe watu wametihaniwa sana na mambo ya ardhia wasum'a na vyombo vya habari hivi sasa ndio vime vimefunguka vime sana katika mlango huu na waislamu wengi maskini huenda wanazipoteza amali zao mtu anakwenda kusaidia watu labda ni mayatima au anakwenda kusaidia wajane au walemavu au mafakiri wasio na kitu au pana wahanga wamefikwa na janga fulani la mafuriko kimbunga eh, au pameingia njaa mtu haendi kusaidia mpaka aongozane na makamera tena anaambiwa ngoja kwanza msianze kugawa kwanza jamaa hawajafika bado sijui TV gani iko hapo sijui blog gani mmefika hapo hebu tulieni jamaa waje kwanza mtu na msururu wa makamera anaenda kutoa msaada hivi kweli unakusudia nini wewe sasa ili jambo hili la pili dada zangu katika imani nimelitangulizia maelezo kwa sababu ni jambo muhimu sana kuwa nalo makini thaniyan ikhlasul amali lillahi wahdahu anasema shekhe wetu alaiki bilikhlasi fil qawli wal amal ni juu yako wewe mwanamke na wengine husema lazimiana ewe mwanamke bilikhlasi na ikhlasi fil qawli wal amali katika kauli na katika amali kwenye yote mawili kauli zako mkusudie Allah amali zako mkusudia Allah subhanahu wa ta'ala alayki bilikhlasi fil qawli wal amali ni juu yako ewe mwanamke kufanya ikhlasi katika kauli na katika amali anasema fa inna jami'a al a'mali allati ya'maluha al insanu la budda an tatawaffara fiha al ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala anasema hakika matendo yote fa inna jami'al amali hakika matendo yote allati ambayo yaamaluha al-insanu anayafanya hayo matendo mwanadamu la budda ni lazima hakuna budi ni lazima an tatawaffara fiha na kuna chapa zina an yatawaffara na hiyo ndio sahihi zaidi kuliko tatawaffara la budda an yatawaffara fiha ni lazima hakuna budi eh itimie katika hayo matendo al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala ikhlasi ya kumtakasia dini Allah subhanahu wa ta'ala matendo yote na maneno yote lazima yawe na ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala na huo ndio msingi wa kwanza wa kukubaliwa amali msingi huu ukitetereka basi amali pia ina inatetereka msingi huu kukosekana kwenye amali zako basi pia ujira wa amali hizo hakuna umekosekana qala subhanahu amesema Allah subhanahu wa ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada suratul kahf aya 110 Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia faman kana yarju liqa'a rabbi na yeyote ambaye amekuwa analitaraji kutano la Mola wake mlezi na hiyo ni tarjama ya kwanza faman kana yarju liqa'a rabbi yule ambaye amekuwa analitaraji kutano la Mola wake mlezi kwamba anaamini kwamba iko siku atakutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala atarejeshwa kwake na ataulizwa aliyoyafanya na atapekuliwa atahisabiwa yule mwenye matarajio haya wala shaka kwamba waumini wanalitarajia jambo hili kwa yaqini kabisa falyamal amalan saliha jazakallahu khairan zidi khair falyamal amalan saliha basi na afanye amali njema wala yushrik biibadati rabbih ahada na wala asishirikishe na wengine useme na wala asimshirikishe katika ibada ya Mola wake mlezi yoyote wala yushrik biibadati rabbih ahada na wala asimshirikishe katika ibada ya Mola wake mlezi yoyote ahlul ilmi wanasema aya hii imekusanya al-amru bitauhidi wan nahyu 'anil shirki aya hii imekusanya amri ya kuamrisha tauhid na makatazo ya kukataza shirki fi qawlihi falyamal amalan saliha ay khalisan basi naafanye amali iliyokuwa njema sharti la kwanza la amali njema ni tauhid eh iwe ni amali iliyotakaswa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha amrun bitauhid na hii ni amri ya tauhid wala yushrik biibadati rabbih ahada na wala asimshirikishe katika ibada ya Mola wake mlezi yoyote wa hadha nahyun an shirk na hapa limepatikana katazo la kukataza shirki ayatun adhima hii ni aya kubwa sana imekusanya mambo mawili kuamrisha tauhid na kukataza shirki shekhe anakusudia nini hapa anakusudia kukuhimiza ikhlas fanya matendo yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wacha shirki wacha arriya mambo ya ria yawache mambo ya kupenda kusikika yawache matendo yako mkusudie Mola wako subhanahu wa ta'ala وقال صلى الله عليه واله وسلم نعم يسمى متومي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث في الصحيحين من حديث ابي حفص عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه متومي صلى الله عليه واله وسلم نسمى انما الاعمال بالنيات kwa hakika si vinginevyo matendo yanazingatiwa kwa nia zake innamal a'malu kwa hakika si vinginevyo matendo yanazingatiwa ay qabulan wa radda kukubalika kwake na kukataliwa kwake binniyati ni kwa mujibu wa nia fa in kanati niyatu saliha ikiwa nia ni njema umemkusudia Allah katika hayo matendo fahiya makbula basi hayo matendo yatakubaliwa wa in kanat an-niyatu sayyi'a na ikiwa nia ni mbaya huna ikhlas umekusudia mengine fahiya marduda basi hayo matendo hayo yatakataliwa ndio maana ya hadithi na hadithi imeendelea hichi ni kipande tu innamal a'malu binniyat hakika si vinginevyo matendo yanazingatiwa kwa nia ili yakubalike au yakataliwe itaangaliwa nia yako una nia gani kwa kuona unajitolea katika sadakat unatoa sadaka sana wewe sadaka za wajibu na sadaka za sunna kwa maana unatoa azzaka na sadakati mbalimbali masha Allah unawalisha watu mafakiri wasio na kitu unawavalisha nguo unawatibu wagonjwa unatoa misaada mbalimbali kwa mayatima kwa wajane suali letu hapa matendo haya ya kheri unayoyafanya unamfanyia nani jawabu ni nia yako ikiwa ndani ya moyo wako hayo yote unayafanya kwa ajili ya Allah na wala hutaki kutoka kwa watu wakupe pongezi wala shukurani sio nia yako hiyo wamfanyie Allah peke yake basi matendo yako hayo yatakuwa na vigezo vya kukubaliwa na wallahi ni matendo mema hayo endelea kufanya lakini ikiwa una nia tofauti kwamba unasubiria pongezi za watu watu wakusifie katika vijiwe eh, vyombo vya habari vikutangaze kwamba tajiri amefunguka eh, bosi kaamua sasa unakusudia mambo hayo au pengine huo utoaji wako una malengo unatoa ili upate maana pana watu wana wana mipango bwana anaweza kumuona anasaidia kumbe ni mtego huo ni, ni nyavu imetegwa hiyo anajua nitatoa tano hapa au kumi lakini nitakuja kuondoka na mia sasa ikiwa pia huo msaada unaoutoa una malengo tofauti basi itakuwa amali hiyo imekosa vigezo almuhimu nimetolea mfano wa amali moja tu nayo ni amali ya kutoa minazakawati wasadaqat lakini jambo la ikhlasi linagusa amali zote za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala as-salatu was-sawmu waz-zakatu wal-hajju wal-amru bil-ma'ruf والنهي عن المنكر قراءة القرآن الذكر الدعاء وهكذا yote matendo ya Kiislamu yanahitaji ikhlas hilo ni jambo la ngapi jambo la pili ambalo shekhe ametunasihi sisi sasa wanawake ukamateni na, ukamateni sana wasia huu maana ashirku wa ria shirki na ria kama vile inavyowapata wanaume basi inawapata sana wanawake bali inawezekana wanawake wana maradhi makubwa sana ya kupenda kuyaonyesha mambo yao kwa sababu ya maumbile ya wanawake wanawake ni watu wenye kupenda sana kusifiwa eh? sasa inawezekana mlango huo umefunguliwa katika mambo ya kidunia hakuna neno unapenda ukipika vizuri mtu asifie angalau au ukipendeza akusifie angalau ah sio vibaya haya ni mambo ya kilimwengu bwana lakini usijiendekeze na katika mambo ya dini sasa kuna mambo yako ya kheri wayafanya pia wataka usifiwe ima na familia yako au mume wako watoto wako la ikawa unayahadithia mathalan mwanamke wa Kiislamu umeamka usiku kuswali tahajjud qiyamul layl Allah amekuwafikia ukaamka usiku ukatarakaa ukapiga rakaa zako ukasali witri basi nyamaza kama wakati uko kiswali mumeo amelala na koroma nyamaza sio tena utafute namna ya kumsimulia juu ulikuwa macho kuna watu wako hivyo kweli kaamka kuswali lakini anataka ujue kwamba jana alikuwa macho ah unakoroma anakwambia hivyo jana umekoroma sana maana nimeamka kwenda kuchukua udhu mpaka ninarudi swali mwenyewe matahajudi yangu unakoroma tu ah sasa kuna munasaba gani hapa wa kukoroma kwangu na kuswali matahajudi yako ria tu si unyamaze nyamaza kuna mtu umemsaidia katika wanawake wenzako amekuja kukulilia shida mwenzangu sina hiki leo huko kwangu hakuna kitu mpaka sasa hivi watoto hawajanywa chai sijui nitawapa nini wala mchana ulikuwa una kiakiba chako mwenyewe kaambia haya ndugu yangu mimi nina hichi kawasaidie watoto basi libakie kwako na Mola wako baadhi ya wanawake lazima aseme hapa ah tumshukuru Allah jamani watu wana mtihani anatafuta kukusimulia waone watu wakitembea tu haya kuna nini si mama fulani kaja hapa kanisimulia hali yake masikini nimemwonea huruma basi nilikuwa nina kijielfu mbili changu nikaona nimsaidie ya nini mwanamke muislamu salafia oh, kwa nini hebu tujizuie tabia hizi tujizuie sana ukisaidia na ukikusudia ni jambo la dini lifiche jambo hilo wengine kwenye maharusi ile zawadi yake ya kumtunza bibi harusi mpaka aifunue ionekane ni, ni, ni, ni chupa ya chai kutokea Spain sio ya kichina hii eh ataifunua pale ifunue waone wasikafikiri umefanya magumashi eh <laughs> anaifunua pale anakuja na jiotpoti poti ameliweka nje nje watafuta nini si ulikuwa umefunika wewe kwani zile hela mpaka uzitoe zionekane ni dola kwamba unatunza dola kwamba umekuja pale yule bibi harusi ni mtu wako umempenda binti yako rafiki yako leo ninakutunza dola hakuna t shillings pale hakuna haya ndio unazitoa kwenye bahasha sasa ulikuwa umezitoa kwenye bahasha vizuri unazitoa sasa unakuja nazo kidole juu bibia analeta dola ya nini sasa kuna matukio mengi sana unaona hata wanawake wanakengeuka ule mlango wa arria unawavuta na wallahi ni mlango mbaya sana na wanawachuoni wanasema mara nyingine arria yatra'u 'ala almu'min ria wakati mwingine inazuka kwa mu'min kuna wakati inakuja yenyewe ile falwajibu tarduhu wajibu ni kuifukuza na haya yamenukuliwa ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba hilo linaweza likamjia mu'min lakini anatakiwa afanye mujahada na nafsi yake alifukuze jambo la ria ili matendo yake yabaki na ikhlas mara nyingine hata kwenye swala unaweza ukasimama kuswali ukahisi kuna vitu kama vinaingia hivi mbona leo swala yangu kama ninaipamba sana mbona kama hichi kiraa cha leo mathalan kwa maimamu hawa kashaona msikiti una wageni wageni wamejaa kutoka sehemu mbalimbali masha Allah kuna mashehe na nani haya pita uswalishi wakati mwingine ile Allahu akbar unajihisi naona sasa kuna kitu kinanigusa kina, gusa kwamba leo piga vitu yani mwagika kile kiraa chako kile watu wenyewe wajue kwamba uh-uh. ukishaona jambo hilo lifukuze fukuza na ukiona hakuna budi basi ikandamize nafsi fanya tofauti na vile inavyotaka lakini usiache taa kandamiza nafsi ria inaweza ikatokea lakini wajibu wetu ni kuifukuza nini nakusudia hapa kuweka msingi naweka msingi kwamba hili jambo alilolitaja shekhe wetu kuwa nasihi wanawake ni jambo kubwa anasema thalithan jambo la tatu almutabaatu ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hili ni jambo jingine kubwa na hili nalo linazingatiwa ni sharti la pili la kukubaliwa matendo ukishakuwa una ikhlas masha Allah umemuelekea Allah kwa moyo wako kwenye amali yako wewe unamkusudia Allah tu hakuna mwingine khair ukilipata hilo hili ni jambo la kwanza jambo la pili ni hili ambalo Sheikh amelitaja katika nukta ya tatu aliposema almutaba'atu kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam maana yake an yakuna al'amalu ala sunna ni kwamba hiyo amali ya ikhlasi hiyo ambayo unaifanya iwe juu ya msingi wa sunna na hapa ndipo mahala wanapofeli watu wa bid'a wazushi wanafeli hapa na ugomvi wetu mkubwa na wazushi watu wa bid'a ni hapa sisi hatutuhumu ikhlasi zao wakati mwingine matendo yao wanayoyafanya hawa wazushi pengine wana ikhlasi kabisa wanajitolea kwa ajili ya Allah kabisa lakini kwenye bid'a hawezi kupata ujira kwa sababu sharti la kufuata sunna limekosekana wako watu wanajitoa sana katika mambo tena hawahitaji shukurani za watu lillahi rabbil alamin hatuwezi kuwatuhumu katika nia zao lakini njia wanaoitumia ni kinyume na sunna sasa sio sawa kisha anasema shekhe hapa wakadhalika na hivyo hivyo عليك بالمتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ni juu yako ewe mwanamke kufuata kwa maana lazimiana na kufuata lima jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innal amala la yukbalu illa idha kana muwafiqan lishar'i kwani hakika amali haikubaliwi isipokuwa itakapokuwa amali hiyo ni yenye kuwafikiana na sheria yani itapokuwa ala sunna kama thabata fi sahihi muslimin min hadithi aisha radhiyallahu anha kama ilivyothibiti katika sahihi muslim kutokana na hadithi Aisha radhiyallahu anha man qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam man amila amalan imekuja ziada salihan katika baadhi ya kutubu sunan imekuja ziada hiyo lakini almashhur fi alhadith man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd yoyote atakayefanya amali yoyote man amila amalan yoyote atakayefanya amali yoyote qalilan kana am kathira imekuwa amali hiyo ni kwa uchache au imekuwa ni kwa wingi amalan asema laisa alaihi amruna hakuna juu yake hiyo amali amri yetu kwa maana mafundisho yetu hakuna fahuwa raddun ay mardudun basi amali hiyo ni yenye kukataliwa la yuthabu alayhi fa'iluhu hawezi kupewa thawabu juu ya amali hiyo yule mfanyaji wake lesh kwa nini lianahu faqada shartan min shuruti qabuli al kwa sababu amali hiyo itakuwa imepoteza imekosa sharti miongoni mwa masharti ya kukubaliwa amali sharti la kwanza ni ikhlas tujalie unayo hiyo lakini sharti la pili ni almutabaa kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukilikosa amali hiyo imekataliwa sasa pana watu wengi wanafeli hapa ha? shekhe anasema fahadhani shartani liqabuli jamil amali fahadhani na haya mawili shartani ni masharti mawili liqabuli jamii al-amal kwa ajili ya kukubaliwa matendo yote naam jambo la ikhlas ndio sharti la kwanza mutabaa ndio sharti la pili na ndio hayo ambayo anayaashiria hapo fahadhani na haya mawili shartani ni masharti mawili likabuli jamii al-amali kwa ajili ya kukubaliwa matendo yote kisha anakuambia sasa fala yakun hammuki ayatuha almuallima alhusul ala ratib faqat hapa anawanasihi wanawake ambao wamepewa wadhifa wa ualimu unakuta kuna alustadha الاخت المعلمه kuna mwanamke mwalimu masha mashaallah wa dini asheikha mwanamke shekhe mathalan amepewa majukumu ya dini kusomesha anadarisisha watu katika wanawake wenzake mabanati wa waislamu ni mwalimu wa Qur'ani anasomesha tajwid anasomesha fiqhi anasomesha hadithi wako wanawake hao ambao ni waalimu shekhe anawagusa hao au wengine ni waalimu wasaidizi tunao sisi katika markazi zetu hizi mkiwa darasani kwa kuwa yeye yuko mbele ana maarifa masha Allah unampa kazi ya kufundisha anakusaidia kuwafundisha wenzake wale wa chini kwamba chukua kikundi hiki kisomeshe kaida pale kwa hiyo kaida unaijua ushamaliza chukua hawa wenzako wafanyie talqini ya Qur'an hebu wahifadhishe hawa adhkari hizi wa hakadha muallim sikiliza nasaha zako sasa ewe mwalimu mwanamke fala yakun hammuki anakuambia basi isiwe hamu yako kwa maana malengo na makusudio ndiyo hamu fala yakun hammuki isiwe hamu yako na malengo yako ayatuha almuallima ewe binti ewe mwanamke mwalimu alhusula ala ratibi eh na hiyo ndio habari ya yakun ni kupata alhusula ala ratibi faqat ni kuufikia mshahara basi fala yakun hammuki isiwe lengo lako na makusudio yako ayatuha almuallima e mwanamke mwalimu alhusula ala ratib faqat ni kuufikia mshahara basi ikawa unafundisha na kujitolea kumbe malengo yako ni ile posho unayopewa ni mshahara na haya yanatuhusu walimu sisi ni mmoja nyinyi wanawake na sisi wanaume katika walimu na maustadhi na mashekhe kufundisha kwako isiwe umetega kwamba ni ule mshahara kwenye mambo ya dini usiliweka jambo hilo wallahi alazim huko kwenye mambo ya kidunia huko ah watu wanatafuta tumbo huko sasa usiwaige wale ukawaiga madaktari ukawaiga mainjinia na wahandisi ha? Eh, ukawaiga marubani kwamba wanazifanya kazi zao kwa ufanisi ili maslahi yapate kuongezeka na wanapoyakosa yale maslahi basi wana, wanaiacha hiyo kazi au wengine wanagoma utasikia mgomo wa madaktari au mgomo wa walimu kuna marupurupu hawajayapata au mshahara mdogo bwana waalimu wanagoma kabisa, wameshikana mikono pale, wanaimba hatutaki kufanya kazi eh? wanaimba pale. Sasa eti shekhe naye anayesomesha dini au ukhti mwalimu, mshahara umechelewa kwenye markazi yako au umekosekana, kwamba hamna, na wewe unagoma eh? Kija darasa pale, fukuza watoto wote ondokeni hapa leo mna darasa nafikiri nitakula majani mimi eh? <laughs> eh nitakula nyasi mwezi ushakatika huu mwezi wa pili unaingia watu wananitazama mimi sisomeshi tena nachukua virago vitabu vyako na misahafu yako asiri wanaondoka la la la la la sisemi maneno haya kwamba ndio walimu wafanyiwe hivi kwa maana kama kuna posho zao labda sasa ndio zichelewe ndio wasipewe kwa sababu hawawezi kugoma ah, ah. na nyinyi ambao mna masuhulia ya kuwasimamia watu wa dini mna maswali yenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mtazembea hasa ikiwa mna vipato vya kuwawezesha hao walimu alafu mkaamua kuwatesa tu kaamua kumtesa mtu unamfanya shekhi kama robot na eh, unampeleka vile unavyotaka mwezi huu mtazameni mwezi ujao umebana afu muangalie roboti wetu wataanguka au wataendelea msifanye hivyo ha? lakini pia zaidi ni waalimu sisi tusiangalie hayo maslahi kwa sababu kazi ya da'wa ni kubwa kuliko hayo maslahi eh? ayatuha almuallima yasiwe malengo yako ni kupata huo mshahara eh? bal alayki an taj'ali hadafaki huwa ridha Allah subhanahu wa ta'ala bali ni juu yako wewe mwanamke mwalimu an taj'ali hadafaki ujalie lengo lako wewe huwa ridha Allah subhanahu wa ta'ala lengo hilo ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ujalie kwamba lengo lako ni kumridhisha Allah basi katika amali yako ثم نفع بنات المسلمين ni maatufu ya kule kwa sababu jaala iliyotajwa hapo yansibu mafuulain naam thumma naf'a banati almuslimin kisha ujalie lengo lako ni kuwanufaisha mabinti wa Kiislamu wataujihahunna na ujalie lengo lako ni kuwaongoza hao mabinti wa Kiislamu ila kulli khairin katika kila khairi wa tahdhirahunna na kuwatahadharisha hao mabinti wa Kiislamu hilo ndio lengo lako min kulli sharrin kutokana na kila shari hayo ndio yao malengo yako khasatan fi hadha zaman alladhi kathrat alladhi kathurat fihi alfitan walmihan khasatan hasa hasa fi hadha zamani katika zama hizi katika wakati huu tuliokuwa nao alladhi wakati ambao kathurat fihi alfitanu zimekithiri ndani ya wakati huu fitna walmihani na mabalaa mbalimbali fitna ziko nyingi sana alfitanu khatafa fitna bwana zinanyakuwa walqulubu dhaifa na nyoyo zetu ni dhaifu sisi tumekuja akhiru zaman khalaf kuna dhaifu kubwa katika dini na katika nyoyo za watu sasa jichunge sana wakati wote unaweza ukateleza pengine una nia nzuri lakini mazingira yakakutelezesha kwa ule ukubwa wa fitna sasa shekhe anasema fa in kunti kadhalika ikiwa wewe mwanamke mwalimu uko kama hivyo fa in kunti kadhalik ikiwa uko hivyo kwa maana ni mtu mkweli na umejitolea lillahi rabbil alamin wala hufanyi mambo kwa ajili ya mishahara na posho bali lengo lako wewe ni kutaka radhi za Allah na kuwanufaisha mabinti wa Kiislamu kuwaongoza kwenye kila yaheri kuwakanya na kila shari fa in kunti kadhalika ikiwa uko hivyo fa abshiri bil khairi wal falah basi jibashirie ewe mwanamke kwa khairi na kufaulu faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hakika amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hapa akaitaja hadithi eh فالحديث هذا فهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره الإمام الترمذي في الجامع أميتاج حديثه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت la yusalluna ala muallimi nnasi alkhaira anasema mtume alayhi salam inna allaha hakika allah wa malaikatahu na malaika wake wa ahla samawati na viumbe wa mbinguni eh sasa nani hapa kwa sababu washawataja malaika sasa anasema na viumbe wa mbinguni maulama wa hadithi shurah wanasema malaika waliotajwa hapo mwanzo ni malaika maalum wa hum hamalatul arsh na hawa ni wale wenye kuibeba arshi ya Rahman subhanahu wa ta'ala ama hawa waliofuatia ahla samawati wanasema wa hum baqi almalaika na hawa ni wale malaika wengine waliobakia pana malaika wengi waliowakilishwa kwa kazi mbalimbali huko mbinguni kwa hiyo inna allaha hakika allah wa malaikatahu na malaika wake wa hum huna hamalatul arsh ni wale waliyebeba arsh wa ahla samawati na viumbe wa mbinguni kwa maana malaika wengine waliosalia wasiokuwa hawa waliyebeba arsh kwa maana na viumbe wa mbinguni wal ardi na viumbe wa ardhini wanasema shurah na hapo wanaingia aljinnu walins wanaingia majini na watu akasema mtume ali salam hatta namlata mpaka mdudu chungu sisimizi hatta namlata fi hujriha mpaka mdudu chungu katika, katika kitobo chake wale sisimizi wale wenyewe wanaishi katika vile vitobo vyembamba utaona wakitokea wengi mle naam zile athuqab hatta namlata mpaka sisimizi fi hujriha katika kitobo chake wa hatta alhuta na mpaka chewa samaki eh? wale samaki wakubwa wenye kukaa katikati ya mkondo wa bahari alhut ni asamak alkabir ni samaki yule mkubwa wa hatta aluta na hata samaki ehe wote hao waliotajwa la yusalluna ala muallimi nnasi alkhair ni wenye kuomba dua ni wenye kuomba dua au ni wenye kumwombea dua mwalimu la yusalluna ni wenye kuomba dua ala muallimi nnasi alkhair juu ya mwenye kuwafundisha watu kheri Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake hawa Allah Allah na inafahamika salatullahi ala ibadihi swala ya Allah juu ya waja wake ni kuwasifia kuwasifia waja wake mbele ya viumbe bora lakini swala ya viumbe kwa viumbe wenzao ni dua ni kuombea dua kwa lazima uwe makini hapo hebu tizama ujira huu mwanamke wa Kiislamu kwa kazi ya kufundisha watu kheri Allah anakusifia mbele ya viumbe bora malaika wake wabora bora walio mbinguni viumbe walio ardhini mpaka wadudu mpaka viumbe wa baharini na kwenye mito na, na maziwa wanakuombea dua ni, ni makarama ya kiasi gani eh unavuna faida si ndio eh طيب حديث صحيح hadithi hii ni sahihi eh, anasema anasema shekhe hapa rawahu tirmidhiyu ameipokea imamu tirmidhi